السقا عندنا تربيع يا هلا مرحبا مرحبا بالجميع عندي وام السقا عندنا Allah sve stvorio radi čovjeka. I sad čovjek kao takav, kao ličnost, robuje tim stvarima i padne na takav nivo da on njima robuje. svojim strastima gore stvari na dunjaluku za čovjeka kome je Allah dao slobodu kako će vidjeti kasnije kako to Islam tretira slobodu i kojega je Allah odlikovao iznad drugih stvorenja od toga da padne na nivo da ga neko se žalije takav je trend da čovjek koji ima minđuša ne može ni prebrojati koliko ima u seminu sav istetoviran ali kad sretne čovjeka s vradom obavezno prvo mu pogleda u noge da vidi jesu mu skraćene pantalone. Slobodan je dakle onaj čovjek ko svoju dušu od slobodi, svoju ličnost ko slobodi od robovanja strastima. Zašto? Zato što je to za njega zlo. Odnosno nešto što je nenormalno. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Draga braćo i cijene sestre, mi smo svjedoci svi da je ovih dana ponovo aktualiziran, u stvari on je uvijek aktualan, ali eto, sredstva informisanja zbog nekih datuma koje su odredili za takve stvari ili borbu protiv takvih stvari, su aktualizirali jedan problem u društvu koji se zove droga i jednu bolest koja se zove sida, a koja je direktna posljedica uzimanja droge, odnosno činjenja još nekih harama koji ćemo spomenuti u okviru ove naše teme. Dakle, vi ste čuli da nekakvi podaci govori da je od side umrlo 29 miliona ljudi, 27 miliona je oboljelo ono što je registrovano zvanično. Kod nas se u Bosni enormno povećava također taj broj zaraženih HIV-om i tako dalje. Ja neću govoriti striktno o tome, nego, dakle, spomenuo sam ovo na početku, da bi u svjetlu svih ovih događanja, događanja u društvu, govorio o dvije važne stvari, odnosno, mogli smo kazati, E, dvije stvari koji su danas posebno aktuelne u društvima koja sebe smatraju nekakvim demokratskim društvima i zajednicama. Naime, ja sam večeras planirao ako Bog da, da govorimo, da govorimo o slobodi, odnosno da pokušamo definisati slobodu. To je jedna stvar i druga stvar da govorimo o dobru i zlu. Definicija dobra i zla – u okviru dakle ove slobode kako je razumiju ljudi koji e, nisu muslimani i kako ove teme tretira islam naime šta je to sloboda ima li sloboda svoje granice je li ona neograničena je li značenje slobode braćo i sestre u tome da čovjek govori i radi šta hoće kad hoće i kako hoće I jesu li u istinu slobodni oni ljudi, oni ljudi koji u ime te slobode dozvoljavaju drugima, a i sami to rade, dijela koja, koja ne prihvata nikako zdrav razum, s kojima se ljudska pamet nikako, nikako ne slaže. Dakle, ako čovjek posjeduje zdrav razum, a većina ljudi, jer je to Allahova odredba, Allah stvara čovjeka i podario je svakom insanu razum, s koji može rasuđivati dobro od zla. Ja želim na početku konstatirati da je potpuno pogrešno, potpuno dakle pogrešno razumijevanje, razumijevanje slobode, a to ćemo objasniti dakle u ovom našem predavanju, prouzrokovalo, prouzrokovalo opći nered, nasilje, nepravdu i sve druge loše stvari danas u društvu da ne govorimo dakle o tim bolestima, o nemoralu koji se, koji se masovno širi zemlju. Osim toga, nama je jasno da danas u ime slobode, odnosno pod plaštom slobode, nekakve velike sile i velike države napadaju druge države i potpuno ih uništavaju, eksploatišu njihova dobra, ubijaju se nevini ljudi, žene i djeca, sve u ime slobodi u ime slobode, braćo i sestre, savremeno društvo je danas otvorilo širom vrata, širom vrata zlu i nemoralu. U ime slobode, također kako kažu, pozdravili su, pozdravili su, dakle, današnje čovječanstvo, posebno vođe u, u državama, i današnje društvo je pozdravilo homoseksualizam, ozakonilo ga, ozakonilo ga u svojim, u svojim državama a da ne govorimo blud, odnosno zinaluk ili kako oni kažu slobodni, slobodni seks. O alkoholu, o alkoholu ne treba puno pričat jer ako prođemo ovim gradom, samo kroz Sarajevo, naći ćemo na desetine reklama, reklama alkohola, odnosno raznih vrsta i raznih sorta alkohola. I kakve su posljedice te slobode? kakve su posljedice primjene te slobode za koju danas ljudi govore da je to sloboda i da čovjek ima pravo da čini i blud, da pije alkohol, da koristi određene, određene vrste narkotika, jer i o tome se raspravljalo, na najvišim nivoima se raspravljalo, da li bi bilo, možda bilo bolje da se neke, neke onaj lakše droge dozvole, jer duša ljudska čezne za onim što je zabranjeno, ono zabranjeno voće, znate, ono je uvijek, uvijek najslađije, možda je bolje bilo, kažu da je da se dozvoje neke lakše, tako će čovjek ostati da je to loše, da je to slabo, da to ne volja, pa će, pa će sam ostaviti, sam ostaviti te stvari. Dakle, posljedice takvog razumijevanja slobode su milioni oboljelih ljudi od side, dakle, pune su bolnice, da ne kažem i ludnice, zatim tu su srušene porodice, uništeni životi, uništeni snovi o srećnom i lijepom životu na ovome, na ovome svijetu. Dakle, i čak mislim da je za takve ljude, odnosno za mnoge njih, uništena svaka nada, nada za, za srećan i lijep, lijep život. Posljedice su također nicanje i rađanje novih institucija i novih novih ustanova za liječenje za liječenje od takvih od takvih bolesti. Pored toga što stručnjaci u medicini svaku veče ili svaki dan kako je ovaj problem aktualiziran, govore kako su glavni uzročnici, glavni uzročnici HIV-u, oni kažu rani seks, rani seksualni odnosi. I pogledajte koji je to cinizam, to ne objašnjava i šta to znači. Dakle, ne radi se tu o ranom braku, legalnom braku, nego jednostavno, normalno je postalo da sad djeca, da sad djeca u osnovnoj školi imaju imaju odnose. I ja sam neki dan držao hutbu, nakon hutbe razgovaram sa nekim ljudima i kaže jedan čovjek, danas je došlo moje dijete iz škole, muško dijete, šesti razred, i kaže smije se. Pitan ga što se smiješ, ka ne smijem ti babu kazat. Pa de reci šta, je, šta se desilo? Kad je došli su nam neki ljudi da nas educiraju i poučavaju kako uzimati kondom. Dakle, to je ispred države, odnosno ispred opštine, ispred kantona, došla je neka ekipa, vjerovatno medicinara ili ne znamo o kome se radi, a uglavnom to je zabilježeno, to je javno, to je zvanično, u šestom razredu osnovne škole. Ta djeca, dakle, imaju koliko? 12 ili 13, 13 godina. Da i uče kako će uzimati kondom da se ne bi zarazili i da ne bi, da ne bi zaradili, zaradili ovaj virus, da ne bi fasovali sidu. Si Dakle, to je, to je svan, van, van svake pameti. Zatim, droga i homoseksualizam. Ali je žalosno što se, što se protiv tih stvari ništa ili skoro ništa ne poduzima da se takvim porocima stane, stane u kraj i takvim devijacijama. Naprotiv, sve nabrojane poroke društvo smatra normalnim. Ja ovdje kažem društvo, međutim, e, dakle, bolje je možda reći vodeće strukture u društvu, to, to smatraju normalno i to dozvoljavaju. I pogledajte, braćo i sestre, ajmo malo da razmišljamo, vjerovatno ćete vi o ovome e, polemisati ili razgovarati o ovome ili razmišljati samostalno nakon ovog našeg druženja. Šta se na kraju dešava? Zaista, tako mi Allaha, jedan cinizam kojim nema kraja. Kad čovjek oboli, kad čovjek oboli, onda na kraju kad zaradi tu bolest onda nekakvo sažaljevanje znate hajmo naći za takve institucije odgovarajuće hajmo se lijepo s njima ponašati, hajmo educirat javnost našu kako će se ponašati i obhoditi prema tim ljudima da i niko ne vrijeđa, da i niko ne ponižava, da i ne odbacuje i tako dalje. Dakle, otvorili su sva vrata zla i omogućili to mladom čovjeku da ga potpuno uništi. I kad su to uspjeli, kad su to uradili, e onda ga sažalijevaju. Nema gore stvari na dunjalku za čovjeka kome je Allah dao slobodu, kako ćemo vidjeti kasnije kako to Islam tretira slobodu, i koje ga je Allah odlikovao iznad drugih stvorenja, od toga da padne na nivo da ga neko sažalijeva. Tada si definitivno gotov. Socijalni slučaj, nema od tebe ništa. Ti si teret društvu i tada si samo za sažalijevanje kakav je to onda život i kakva je to i kakva je to ličnost kad padne na takve grane. A kada se takvima kaže kao što Allah kaže, wa idha qila lahum la tufsidu fil ard, kada im se rekne ne činite nasilje na zemlji, ne činite nered na zemlji, oni kažu inna ma nahnu muslihun, mi red uspostavljamo. Mi red uspostavljamo jer vidite komune smo otvorili za takve. Dali smo ljudima slobodu. A kad obole, opet se mi o njima brinemo. Idi, idi u široki brijeg, idi ovdje, idi onde, toliko komuna za liječenje od narkomanije. Ali probaj, nema veze, nema veze. Slobodan si insan, radi, radi šta god hoćeš. Kada im se kaže da je blud, da je blud zabranjen, da je to nemoralna stvar, da je to sramota za porodicu, za pojedinca, za čitavo društvo i tako dalje i ta je to ljaga na takvu porodicu u kojoj se desi tako bio muško bilo žensko do sudnjega dana. Dakle, njegovo potomstvo, potomstvo će osjetiti tu sramotu tako mi Allaha. U to smo se uvjerili. Međutim, oni kažu slobodno je, kada se organizuje parti, jel, u Sarajevu, to je kulturni događaj prošle godine, bili sva i ove godine, čak za Bajram su organizirali. Bajramski parti, možete to zamisliti, može se pomiriti to, te dvije krajnosti, ta dva ekstrema da se pomire, ali u našem društvu, u našim životima je sve moguće. I meni je pričao čovjek, prošle godine kada je organiziran parti, ko je organizirao? S4. I šta su radili? Mlade ljude, prvo su to reklamirali, dođite, dođite, došla je, omladina je većinom došla. I onda su doveli nas u prostor gdje ono, vode ima i blata. I navodno to su bazeni. I kad se zaljulja masa, kad se malo nadrogira, e onda se opuste muškarci, mladići i djevojke, djevojke i onda zagaze u to blato, pa izvode razno razne stvari. To je ekstaza, to je takav doživljaj. A kaj esforovi vojnici okolo stražare s puškama. Nakon što se vratio taj čovjek istini koji je bio totalni drogeraš, kaj ni na što me drugo nije posjetilo to nego na Auschwitz. Znate, Esvarovci su tu, puške. Neće on u blato, nego ti si u blato. Ti, fakultet, završio. Intelektualac. 20 godina ima, najbolja mladost. Mladići i djevojke. I to je lijepo, to je za tebe doživljaj. To je za tebe. Pojavite se ramote, poniženja, Ali hajde ti to objasni. Ja kad, kad sam išao na takve stvari, moji roditelji kad me i upozoravali onako usput, kažu pa to nije to. Ne, ja, vi ste nekulturni, vi ste zaostali, vi ste neemancipovani i tako dalje. Nemate pojma šta je istinski život. Ti si u zabludi koji upozoravaš takve ljude. I pogledajte ko sve učestvuje u rušenju tih mladih života. Zbog slobode. Zbog slobode. A u stvari ruši se tu ne samo sloboda nego i život, kako ćemo objasniti. Prije svega roditelji roditelji, tako mi Allaha, ja ovo, ovo odgovorno tvrdim, ne da roditelji žele da mu dete obolest, daleko od toga, ali jako malo čine da spriječe, da odgajaju svoju djecu, da odgajaju svoju djecu na istinskim temeljima, dakle, slobode, islama, pravednosti, lijepog življenja i tako dalje. Dakle, i direktno učestvuju i saučestvuju u tome da djeca njihova budu, budu upropaštena. Zatim, školstvo, Školstvo. Evo sad smo spomenuli taj slučaj. Slučaj gdje, gdje se u šestom razredu educiraju djeca šta će i kako će raditi. Kad su u pitanju roditelji, ja sam, Allah je tako dao, pa sam moje dijete udaralo neko veći auto i onaj, bio sam u bolnici gore i žena, doktorica, neurohirur, kaže, neku veći su doveli djevojčicu. Djevojčicu, roditelji je doveli, od devet godina. Mozak potpuno zablokirao. Ništa, ne znam kako se to zove medicini stručno, uglavnom ona je nama to objasnila i kaže, kasnije analize su pokazale da je ona bila u stvari puna, puna droge, dakle mozak 9 godina, 9 godina. Ja mislim da je, kaj, vjerovatno je dok je više ne dovodi ovdje da je umrla, da nema onaj, i to nije prvi put, to nije prvi put, a ona ima roditelje, ona ima oca i majku, ali su sad ta djeca vani, ona nisu sad u kućama, nisu sad u stanom, nisu ni u školi, ako nisu u školi, ona slobodno izlaze potpuno, Svako dijete ima svoj ključ. Čovječ je od stana, od devet godina djevojčica. I ona ide kud hoće. Roditelj to ne može zabraniti. A da ne govorimo za muškarce, za mušku, za mušku djecu. A da ne govorimo za one, za one malo odraslije. Zatim, političari koji su možda trebali da budu na prvom mjestu, odnosno vodeće te strukture u strukturu društvu. Zbog čega? Zbog čega se sve to dešava? I zbog čega je to tako dozvoljeno da se otvoreno radi, da otvoreno sami sebe bacamo svojim rukama u propast. Vjerujte, odgovor je samo jedan. A vi sigurno, može neko od vas odgovoriti jednom rečenicom zbog čega? Ili jednom riječu? Jednom riječu. Trend. To je trend. Takav je trend i moraš furat onaj fazon koji fura ostalo društvo. Makar bilo, makar bilo naopako. A to o trendu, o dobru i o zlu, ćemo malo kasnije govoriti. Ali sad nam je cilj da objasnimo šta znači sloboda, u islamu. Kako islam tretira ovo pitanje? Prije svega, braćo i sestre, ja želim da spomenem jedan kuranski ajet u kojem Allah Đelešanu govori o vrijednosti čovjeka. O vrijednosti čovjeka kao insana, kao ličnosti, odnosno kao Allahovog stvorenja. U suri Isra Allah subhanahu wa ta'ala kaže, A'udhu billahi min shaitanir rajim, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا Mi smo, kaže Allah, odlikovali sinove Ademove. Odnosno, odlikovali smo čovjeka kao stvorenje. I dali smo mu da kopnom i morem putuje. I obskrbili ga mnogim lijepim jelima. I dali mu prednost nad mnogim stvorenjima. Nad mnogim stvorenjima. Pogledajte ovo kuranskog ajeta. Allah kaže, vala kad karamna. Mi smo ikram učinili, dakle, odlikovali, blagoslovili, kako god hoćete, čovjeka. Čovjek je dakle odlikovan po islamu. Allah ga odlikovao. I kao što stoji jednoj predaji, ja nisam mogao da je nađem, da nađemo najtačno ili sahih ili daif, čak i nema u kutubu sitte u šestoj izbirke hadisa, jednom hadisi kuciju, ali nije na odme spomenuti jer se tema naša veže za to. Kaže se u toj predaji, navodno da je to hadisi kuci, da je rekao Allah Đalešanuhu, jebne Adam, halaktuke min ajli, wa khalaqtu kulla shay min ajlik o sine ademov stvorio sam tebe radi sebe a sve drugo sam stvorio radi tebe dakle u prenesenom značenju dakle ako u, u, u komentaru ove ove predaje mogli bismo kazati da je Allah sve stvorio radi čovjeka da, da čovjek to iskorištava da iskoristi, iskoristi sve potencijale i sve mogućnosti zašto da se potvrdi kao ličnost, kao halifa na zemlji, kao halifa na zemlji, da istinski robuje i obožava samo Allaha Đalešanuhu. Da se pokorava samo onome koga je stvorio i koje je njemu počinio sve ostale stvari. A da ne robuje, ovo dobro treba se, a da ne robuje i da se ne pokorava stvarima koje su njemu počinjene, subhanallah. Razumijete? Allah sve stvorio radi čovjeka. I sad čovjek kao takav, kao ličnost, robuje tim stvarima i padne na takav nivo da on njima robuje. Svojim strastima, ostalim svim materiji, novcu i tako dalje, vlasti, položaju, a to Allah sve dao čovjeku. Da on s tim raspolaže da i on vlada, a ne da te stvari vladaju, vladaju čovjekom. Dakle, kada je Islam govori o slobodi, kada je Islam govori o slobodi, kada su drugi raspravljali o tome da li žena ima dušu ili ne ima dušu. A vi znate ko je o tom raspravljao i kada? To nije tako davno bilo. Je li žena ljudsko stvorenje ili nije ljudsko stvorenje? Znate o čemu su raspravljali islamski učenjaci? Tada. Je li čovjek bio muškarac, bio žena, bolji od meleka ili, ili je bolji melek? i na osnovu islama, odnosno Kur'ana i sunneta, ispravno su zaključili islamski učenjaci, da je čovjek istinski vjernik bolji od meleka. Od svakog meleka. Čak od Džibrila. Dakle, to je stav ehli sunneta val džemata. Ehli sunnet val džemat kada čovjek koji izvršava Allahove naredbe i kloni se Allahove iz da je bolji od meleka. Dok su drugi raspravljali o tome, jel ima li žena duš ili nema duš? Je li ljudsko stvorenje ili nije ljudsko, ili nije ljudsko stvorenje? A kažu da islam diskriminiše ženu, a? Da islam ne priznaje, ne priznaje na prava. Vi znamo kakva su načela bila francuske revoluciji. Jedno od njihovih glavnih načela bila sloboda. Borimo se za slobodu. Zašto? Jer se čovjek rađa slobodan. Kad je bila francuska revolucija? Aha, aha. Znači, nije tako davno. A znate li kad je Omer radijallahu ta'ala an došao u Egipat kada je čuo da Amr ibn As, da je učinio nepravdu namjesnik Amr ibn As, nekim koptima, dakle nemuslimanima, došao je Omer direktno u zijaret, u posjetu Egiptu i postrojio muslimane, a među njima i Amr ibn Asa kao glavnog emira, i rekao mu sljedeće riječi, o Amre, otkad si to ti ljude učinio robovima, a Allah ih stvara slobodnim? za to načelo islama malo je ko čuo. Malo je ko, zato što je to prirodno islam. I muslimani ga nisu puno ni, ni, ni, ni pamtili ko je to rekao. Je li Omer, je li Haso, je Huso. To je stav islama. To je stav, Omer ništa nije rekao od sebe radi Rekao je ono što, što, islam, što islam zagovara. Dakle, preneseno na ovu našu tematiku, kako i mi objašnjavamo, i kako je islam gleda na nju, slobodan je, dakle, onaj čovjek, ko svoju dušu od slobodi, svoju ličnost ko slobodi od robovanja strastima, a neko se poda strastima da ga strasti vode. Taj je čovjek rob svojih strasti. Pogledajte šta kaže Hind radi Allahu ta'ala anha. Žena koja je primila islam, znamo mi ko je Hind, je tako? Žena je Sufjana. Žena koja je prije islama, kao dok je bila mušrik, mrcvarila mrtvog Hamzu, radi Allahu ta'ala anha. Ali kad je prihvatila islam, došla je da da bejo poslaniku sa veselem, da se zakune na islam, i poslanik im citira tada ajet ne samo njoj, nego svim ženama koji su došle da daju beju, koji su prihvatili vjeru. Citir i sure tahine, o vjerovjesniče, kada ti dođu žene, da se zakunu, da neće Allahu nikoga kao druga pripisivati, da neće krasti i da neće zinalučiti, ona je prekinula poslanika sa veselem hind. Rekla, ja Rasul Allah, evo teznil hurra, Allaho posjeće, zar slobodna žena može činiti zinalog? Pogledajte kako Hind, žena intelektualac, žena muslimanka, kako definiše lahko slobodu. Zar slobodna žena, dakle žena koja nije robinja, koja se ne prodaje kao roblje, zar može činiti zinalog? Zar može pas na takav nivu? Gdje je moral? Gdje je stid? Gdje su principi? Gdje je njena ličnost tada? Porodica, muž, djeca i ta njena duša. Nemoguće je da se desi, dakle, slobodnoj ženi da čini, da čini nalog I to Hind ne može da prihvati nikako. Nikako. Bila je mušrik, bila je džahil, težak, nije znala ništa o Allahu. Ali je nemoguće da je ikada Hind počinila nalog. Dakle, imali su taj moral i razumijevali su slobodu daleko bolje od današnjih najvećih učenjaka i demokrata. Ili kako kaže jedan islamski pjesnik, in kuntu abdan fa nafsi hurratun karama. Ako sam rob, misli se rob koji se prodaje na pijaci, ako imam status roba, pa moja duša je slobodna i plemenita. Au asvadu launin, ili ako sam crne puti, ako sam crnac, fa inni abjadul huluki pa ja posjedujem bijel ahlak čist moral čist moral to je moja vrijednost nije vrijednost čovjeka u tome ili crnac ili bjelac a u Americi i dan danas rasizam caruje caruje tako mi Allaha jer crnci zašto se crnci najviše odaju alkoholu, drogi, prostituciji zašto su na ulicama zato što nemaju slobode zato što su im ukinuta prava I onda bježe od života, traže sebi nekakav izlaz, a ne znaju, ne znaju gdje će ga naći. Ne znaju, ne, poziva, ne poziva, osim danas, alhamdulillah, danas, i u Americi ima mnogo onih koji pozivaju u islam, tako da ti ljudi masovno prihvataju islam, ne imaju šta drugo prihvatiti. Niti mogu, niti imaju bolju alternativu, niti postoji druga, druga alternativa. A jedan islamski učenja govoreći dakle o slobodi i ispravnom razumijenju slobode kaže, i meni se svidjela ova izreka, kaže, kada bi bio namaz ispravan, kada, kada bi bio, nije ispravan, kada bi bio ispravan, namaz, učenjem nečeg drugog mimo Kur'ana u namazu, ja bih redovno učio hadis poslanika sa veselom u kojem kaže Resul Selem te'i se abdu dirhami wa te'i se abdu dinar proklet neka je ili propao je rob dinara i rob dirhema pogledajte šta bi ovaj koji bi hadis učio ovaj čovjek Dakle, propao je i zaista je propao. Rob dinara, dirhema. U hadisu nastavlja još i svile, i e, one teške svile, i lahke svile, i tako dalje. Dakle, ljudi koji robuju ovim, ovim sitnim dunjaločkim, dunjaločkim stvarima. Zašto? Zašto, braći sestre, poslanik naziva takvog robom? Zato što je pogrešno protumačio slobodu i zbog toga što je koristi kako, kako ne treba. Zbog toga što se odaziva odma Čim ga strast pozove, on se odazove. Na prvi zov strasti odmah se odaziva. Nema razmišljanja. Tu više mozak ne funkcioniše. Ne radi. Razum bi trebao da, da kontroliše čovjeka, njegovo ponašanje, a da ne govorimo još vjera. Posjeduje čovjek tu fitru, koju će kasnije oplemeniti imanom ako prihvati vjeru. Dobrim dijelima i tako dalje. I, sve, I s razumom sve se to slaže. Sve se slaže i poziva u dobro. Poziva u obožavanje samo Allaha Đelešanu. Dakle, to je sloboda, da se čovjek ne odaziva na prvi poziv. Jer kakvo god dijelo učiniš, odnosno nedjelo, ti si izišao iz tih okvira slobode, kako ćemo kasnije objasniti. Ali kada ti nešto radiš, treba da uradiš ili te, ili te zove tvoja duša nešto uradiš, pa se kontrolišeš, pa vidiš je li to dobro ili nije dobro. Pa ako vidiš da je to dobro za tebe, pa ga onda uradiš na temelju zdravih principa, tada to i razum prihvata, subhanallah. Tada to i razum ljudski, ljudski prihvata. Zato Allah kaže, A faraejte mani tehada ilahe huhava. Jesi li ti vidi onoga koji je svoj strast za svoga Boga uzeo? Strast za svoga Boga uzeo. Koliko danas ljudi obožava svoju strast? Tačno božanstvo. I tome se tome se klanju i ne mogu se oduprijeti. Dakle, na osnovu ovoga, na osnovu ovog islamskog stava možemo kazati slobodno da su najslobodniji ljudi oni koji su najbolji vjernici, koji samo Allaha istinski obožavaju, jer su se oslobodili od negativnog uticaja izvana, a također iznutra, od svojih duša, svojih, svojih strasti, i e one na njih ne mogu, ne mogu, ne mogu uticati. Mogu, možeš i svaki pogriješiti, i griješi stalno, i vjernik, i nevjernik. Međutim, jedno je kad vjernik pogriješi, ako upad, on neće, inšala, sigurno upast u neki veliki grije. Neće upast u veliki grije. Može se desiti, Može desiti da učini manji grijeh, ali kakav god grijeh učini njega, njegova duša kori, njegova savjest, njegova vjernička duša ne može to da izdrži. I on se kaje i čini te uba Allahu Đelešanu. Dakle, vjernici su slobodni, istinski u okviru Allahovog šerijata. A šta je Allah dao u okviru šerijata? Maksimalnu slobodu, braćo i sestre, vallahi. Ja ću vam dokazati a nek dođe neko da me demantuje, da čovjek musliman je najslobodniji u okviru šerijata ako se ponaša u granicama Allahovog zakona. Jer je Allah čovjeku u islamu dao najveću slobodu, maksimalnu slobodu. A evo dokaza. Pogledajte koliko Kur'an govori i sunet poslanika sa srlem o stvarima koje su halali, koje su dozvoljene čovjeku. Kad bi nabrajali, ne bi cijelu noć nabrojali. Koliko halal stvari ima? Allah kaže, ko je zabranio lijepa jela? Ko je zabranio lijepu odjeću? Ko je za... kažu, do, dolaze ljudi, kaj pisan selem, neće čovjek koji ima oholosti trunka, oholosti ući džennet. Pa kažu, ja rasula, jer oholost čovjek obuče lijepo odijelo. Lijepo odijelo, pa mu drago što ima lijepo odijelo, pa mu... je to oholost. Oholost je odbijanje istine i napadanje ljudi. To je oholost. A nije oholost kad, kad čovjek lijepo obuče, kad jede dobru hranu. Poslanik sam za sebe kaže, ja najviše volim jest šta? Plečku. Plečku, to je skromnost. I to je iskrenost, to je iskrenost. Dakle, to je, to je sloboda. A pogledajte koliko je ograničen haram u islamu i koliko je polje harama skučeno. One najružnije stvari, jer Allah je zabranio samo šta? Samo ono što sigurno donosi zlo i štetu čovjeku. Ništa više. A vallahi, kad bi brojali te harame, nabrojat ćemo i sad na, na prste jedne ruke. A je halal kad bi brojali, ne bi ga brojali, izbrojali čitavu noću koliko ima halal stvari. To je dokaz, dakle, da je Allah dao slobodu, slobodu čovjeku. I sad, kad čovjek učini haram, kad padne, kad iziđe iz tih okvira halala, zaista je nisko pao. Allah ti otvorio polje dobra, hajra, dozvoljenih stvari, halala, i ti pored svega toga posegneš ko židovi, ha? Allah mi dao manu, onu mednu rosu, od koje se spravljalo stotine jela, stotine jela najukusnijih jela i prepelice. Ali oni kažu, nama je ovo dodijalo, daj ti nama soje, odnosno leće, graha i ostali stvari. Kaže im poslanik sa selam, idite u Egipat, imat ćete sve tamo. Eto, imat ćete leće, imat ćete graha, imat ćete ti stvari koje vi tražite. Znači, ono što je bolje, zamjenjujete za nešto je gore. Allah ti je dao halal, da uživaš u tom halalu, dozvolio ti ga, da uživaš istinski i nek ti je prijatno u tom halalu. Da li se radilo o ženi koja ti je halal u braku, ili se radilo o jelima, ili se radilo o odjeći, ili se radilo o ne znam kakvim stvarima za kojim ljudska duša teži, halal, alhamdulillah, i uživaš onako kako ti znaš i kako je islam, islam dozvolio. I to je istinska sloboda. Ali ako upadneš u haram koji je tako skućen, a tako je ružan, ružan, znači da si nisko pao da si, da si postao rob ti svojih, ti svojih niskih strana. Zato zaključak za ovaj prvi dio, dakle za slobodu, zato istinskih muslimana nema da se liječe od side. Ha? Osim ako se može oboliti od side, mimo ovih stvari koji, ako Allah da, neko da oboli od side na neki drugi način, ja ne znam, možda medicina dokaze da može, i mimo homoseksualizma, mimo ovoga, mimo onoga, ali što se tiče sami ovih stvari, droga, dakle, narkomanija, homoseksualizam, bludničenje i tako dalje, toga nema kod istinskih vjernika. Jer oni uživaju u halalu, odnosno oni su istinski slobodne, slobodne ličnosti i znaju šta je, šta je prava sloboda, jer su pokorni Allahu Đeleš, kako kaže jedan pjesnik, samo jedno padanje znači istinsko uzdizanje. A? Koje je padanje? Padanje na seđdu. Wallahi je samo to uzdizanje. Pravo istinsko uzdizanje duše, odnosno čovjekove ličnosti. A što se tiče definicije dobra i zla, Na početku ćemo spomenuti hadis u kojem kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem ashabima šta ćete raditi ovaj hadis je vjerojatno svima poznat ali to ono, zaista je ibret šta ćete raditi kad vam se žene odaju bludu a omladina ogrezne u psovci i kocki pitaju ashabi ja rasulallah zar može doći takvo vrijeme zar je to moguće posle tolike doživljene slobode lijepog života, harmonije, nakon islama, zar može doći takvo vrijeme? Kaže, poslana se, može i gore. Pa pitaju ponovo, a zar može biti gore? Kaj može? Kada ne budete naređivali dobro, a zabranjivali zlo. Jer je to temeljni princip islama. Naređivanje dobra, a zabranjivanje zla. Pa kao ja, Rasulullah, zar može doći takvo vrijeme? Da musliman koji se boji Allaha ne naređuje dobro, ne zabranjuje zlo? Kaj može i gore? A zar može biti gore? Može kad ono što je dobro budete smatrali zlim, a ono što je zlo budete smatrali dobrim. E, ja, Rasulullah, zar može doći takav vakat, takvo vrijeme, da razuman čovjek, normalan čovjek, dobro smatra zlima, zlo dobrim, kada bi smo mislili, može i gore. A zar može gore? E, može. Kad budete narađivali zlo, a zabranjivali dobro. A? Kad budete narađivali zlo, a zabranjivali, a zabranjivali dobro također ću biti slobodan da, da i onaj jer jake argumente ima a nema niko protiv argumente sigurno barem ovdje da mi živimo u takvom vaktu da živimo u takvom, u takvom vremenu u vremenu dakle kad se stvari koje su sigurno dobre za čovjeka smatraju zlim i obrnuto i jedno pitanje ovdje za nas sviju dakle koje, na koje treba da damo odgovor šta je u stvari dobro a šta je zlo i ko definiše te stvari Ko definiše te vrijednosti? Šta je dobro, šta je zlo? Je Jel čovjek? Jesu li običaj određeni? Ili je to Allahov zakon, šerijat? Ko treba da odredi šta je dobro, šta je zlo? Svakako da Allah subhanahu wa ta'ala određuje i da je odredio šta je za čovjeka dobro, šta je zlo i to će ostati tako do sudnjega dana, jer je Allah stvorio čovjeka i zna šta mu treba, zna šta je za njega dobro, a šta je zlo. Ako bismo običaje uzeli kao mjerodavne da oni određuju i da se na osnovu njih mi određujemo u svim generacijama šta je dobro, šta je zlo, a mi smo to uzeli, većina svijeta danas je to uzela, onda pogledajte kakav haos nastane. E onda dobro postane zlo i zlo postane dobro. Jer mnoge stvari su jučije bile zle, prije dvije generacije ljudi kad su, koji su bili, ili prije tri, da si upitao šta misle o homoseksualizmu, ubili bi te kad čuju za tu stvar, a kamo li da vidi takvog, takvog zlotvora u svom, u svom društvu. I takvu devijaciju i takvu pojavu. Međutim, ta stvar je danas postala dobra. Jel? Ona nikad neće postati sama po sebi dobro. Ali u, kako oni posmatraju slobodu, kao ja, to je sloboda, pa makar bilo je zlo neki čovjek radi. Ali nećemo kazati da je dobro, ali je postala normalna. Postala je dakle normalna i niko je ne zabranjuje. Niko je ne zabranjuje. To je dakle, prešla je onu granicu. Jer u islamu i naređeno nam se zlo zabranjuje. Zlo se mora zabraniti. Ali pošto to ne smatra zlom, onda se, onda se i ne zabranjuje. I ne samo to, nego ta, to zlo može čak uticati na nečiju reputaciju ako danas kandidat na predsjedničkim izborima ili na izborima inače u nekoj državi ima negativan stav o homoseksualcima, šta mislite koliko će stotina hiljada u jednoj državi glasova izgubiti? A? Neku večer ja gledam u Hrvatskoj pred izbore, pitaju onog karatistu, boksera, šta li je? Filipović onaj. Filipović, on se kandidovo u K1 boksuje tamo inače po, po, po onaj profesiji policajac. Ali eto on u jednoj od stranaka i kažu, pita ga ovaj kaj, pa mi smo čuli da vi imate negativan stav o homoseksualcima, odnosno homoseksualizmu. I onda se on brani, jadnik. Pa znate kaj, ja to ne volim, ali ono, ne branim nikome, svakome je slobodno, moja stranka se zalaže za slobodu, za, za prava ljudska, da to ljudsko pravo. I to, dakle, to je sloboda, ne radi šta hoće. Jer ako bi to osudio, gotovo, izgubio bi na izborima. Izgubio bi, izgubio bi na izborima. Dakle, te stvari ne samo da se ne napadaju, ne samo da se ne osuđuju, nego se one odobravaju. I dakle, i masa se educiraju kako će se ponašati prema, prema, takvim, prema takvim osobama. Međutim, pojave koje su po šerijatu dobre, kako je Allah žena definisao neke stvari, da li su naređene ili su mu steha, dakle lijepe same po, sebi, same po sebi, one su danas u društvu, u društvu postale, postale nenormalne, neprihvatljive, da ne kažem zle. Pogledajte, kad se počeo pojavljivati masovno, mogli smo tako kazati, masovno u odnosu na priješnje vrijeme, na komunizam, hijab, da ne spominjemo nikab, kakve kritike, kakvi napadi, kakvi napadi od strane društva, političara, sociologa, time se i danas bave. Nikavom se ko fol, danas bave i sociolozi, i filozofi, i, i ljudi, političari i tako dalje. Time se bave i takve žene, takve žene, takve ličnosti, takve osobe nazivi raznim imenima. Te pokretni šator, te ninja, te ovakvo, te onako. Dakle, stali napadi. Kad čovjek pusti bradu, to je zlo. To je zlo. To je haos čovjek, vjerujte, ljudi čak tolika, ta, to je trend, takav je trend, da čovjek koji ima minđuša ne može ni prebrojati koliko ima u sebi minđuša. Sav iste to viran. Ali kad sretne čovjeka s bradom, obavezno prvo mu pogleda u noge. Da vidi jesu mu skraćene pantalone. On je sav izvještačen, sav, sav demoliran, ali prvo tebi gleda u noge. Zašto? Zato što je to za njega zlo. Odnosno nešto što je nenormalno. U šerijatu je normalno, dakle da muškarac, zbog čega? Zbog oholosti. Da nema se, to što nije kratko do košici. Mi imamo problema s našim roditeljima zbog toga. On juče u komunizmu, da mu je Tito rekao da hoda u kupačim gačicama svaki dan bi hodu. I to bi bilo dobro. Zato što, je, zato što obožavao tu partiju i slepo se pokoravu. A danas ti razmišljaš kao intelektualac svojom glavom i ne možeš tog svog babu, bivšeg komunistu, ubijediti u nešto. Da je to, na kraju krajeva da je to moja sloboda. Eto, ako već hoćeš, idemo do otli. Koristim se tvojim oružjem. Ja sam slobodan. Jesi ti demokrata? Jesi. Pa i ja se koristim time. To je moja sloboda, ali to ne može pod njih. To ne može pod njih. A po šarijatu je dobro da žena bude pokrivena, da je njena odjeća duga. Duga zbog čednosti. Zbog stigda koji je prirodan i urođen ženama. Danas žene kole. Odaju ili polugole. To je trend. To je dobro. To je dobro. I to vidimo svaki dan. Upalite televiziju pa ćete vidjeti. Pjesma golotinja, tetovaže, muzika, droga, izbor za mis i tako dalje. I bitno da si popularan i da si u trendu. Nije bitno na koji način. Nek si neuzubila prostitutka, ali popularna žena, brate, glumica, ne znam šta, šta da radi. Dakle, to je zaista tako i to su stvari žalosne. Žalosne, ali govorimo da je to, da je to trend i da taj trend može okupirati naj, najveće umove. Kamata, kamata po šerijatu zabranjena, strogo zabranjena. Strogo zabranjena. Međutim, danas je došlo takav vakat da ljudi, ako im nešto zatreba, pokušavaju da nađu rupe u šerijatu, da nekako tu, da nekako prevare šerijat, pa kada bil moglo i kako. Na. I ne samo to, nego je čak postao normalno. Nekim stvarima pa kada je pa dobro, ja ne mogu drugačije, moram uzeti kamatu. Moram uzeti kamatu. I to se čak odobrava iz jednog reda u Lemi. I za ove svoje stvari, za svoje ideje, da bi napadali to što nije u trendu, to što se ne slaže sa životom društva, određeno, onda koriste ljude iz reda u leme. Pa i dođu na televiziju i pitaju ga, šta vi mislite, eto vi ste doktor, vi ste magistar, vi ste ovaj, šta vi mislite o nikabu? I pogledajte odgovor. Ka ja mislim da nikab mogu nositi samo bogate žene koje ne rade ništa koje ovako. Nema problema čovječe, nema problema ti si obmanuo javnost, meleki su zapisali, sklopljena knjiga, čekat ćemo sudnji dan, vidjet ćeš šta ćeš naći na sudnjem danu za takav odgovor. Nije problem. Mada danas, alhamdulillah, ne može niko obmanjivati ljude. <laughs> Ljudi su dovoljno pametni da ne može, ne može niko obmanjivati. Ako si istinski obučen i učen u islamu, ako nisi priučen, onda ćeš dati odgovor, kazat, čekajte, šerija to tretira ovako. Kur'an spominje pokrivanje u tom i tom ajetu, ali nije decidan, nije precizno spomenuo nikab. Islamski učenjaci su kazali to, to, to, to. Hadisi poslanik se govori o tome. Njegove žene su nosile nikab. Nisu sve sahabike nosile, nosile nikab. Zato se ulema razišla oko toga, zbog jedne riječi u Kur'anu. Međutim, učenjaci četiri mezheba poznata kažu to, to, to. E, mašala, to je odgovor. I ja prihvatam mišljenje Ebu Hanife, rahmetullahi aleyhi, zato što su mi njegovi dokaze najjači da nikav nije obaveza, je sunnet. Dakle, nikav ne može biti ništa treći. Može biti ili vađib, obaveza, ili sunnet. Ne može biti treći. Nema treći. A ne, bogate žene mogu to nosati, nekakve princeze. Jel? Hoćemo ljude da učimo vjeri, da učimo akideju, poznamo sa gospodarom svjetova. Ko je Allah, da ga znaju istinski obožavati. A kada se istinski vrati Allahu Đelešanu, kada i Allah, jer Allahu upuće nismo mi. Ko smo mi? Svi smo mi grešnici. I svi smo slabi. Ali pa neko od nas zna više vjeru, neko, neko manje. Ali ne može svak studirati šerijat. Nema trebaju ljudi različitih kalibara, iz različitih oblasti. To je islam. Ali onaj ko zna šerijat, nek te istinski barem obuči što je islam. Pa da ti znaš, da znaš, ne samo nešto, ovo je haram, ovo je halal. Ma ko kaže smo mi takvi? Ne, mi ne idemo po toj liniji. Islam ništa nije zabranio, a da nije dao alternativu. Ništa nije zabranio, da nije dao alternativu. I vidjet ćete suru Majda, sad ne citiramo te ajte. uzmite suru Majda, suru Ali Imran, suru Anam, ćete vidjeti. Zabranio vam je krv, strv, svinjsko meć, tako dalje. Onda, a dozvoljeno vam je to, to, to. Znači, to je alternativa. Nema lutanja. Nema lutanja. Allah nije zabranio nešto radi same zabrane. Zato što to šteti čovjeku. Što šteti, šte, sigurno šteti čovjeku i da gradi ga kao, kao, kao ličnost. Dakle, koriste se takvi ljudi da bi se to potvrdi. I pogledajte, aršina. Napad ovdje na ove. A ovamo educiranje da ne bi napadali one koji su narkomani, koji su oboljeli se gdje tako. Kao da su ovi gubavci, kao da su ovi oboljeli pa i se treba odreći i tako dalje. Koji klanjaju, koji nose brade, koji se islamski ponašaju. To su aršini. Ali alhamdulillah, bolje je sto puta da nas napadaju nego da nas žalijevaju. Bolje je vallaj. Bolje je za nas. Međutim, u tom pogledu, ja bih kazao, braćo i sestre, da je naše društvo danas, da je naše stanje u društvu, ne, ne mislim samo na Bosnu i Hercegovini, nego inače šire, gore nego stanje onih ljudi u lađi, kako je opisao poslanik sa selem. Na dva sprata, jel? Pa oni, kad im je nestalo vode, oni sa gornjeg sprata su sišli dolje, pa su naumili da probiju lađu, jel? I kaže, ako i ovi dole ne spriječe, potopit će se svi. E, ovi su gore kod nas uspjeli probiti lađu. I sada više ni kapetani, ni kormilari, bez obzira koliko su sposobni, ništa ne mogu učiniti. Sada se svako od nas bori sa svojim valom sa svojim, kao kapetan, kao i kormilari, na osnovu hadisa poslanika sa sele, na kraju poslanika sa sele, ja nisam to spomenuo, dakle u takvom vremenu, kada dođe to, kada budete naraživali dobro za vrijeme zlo, ni vaši najučeniji se neće moći snaći. Neće si najučeniji moći snaći. Dakle, sad se svi borimo sa nekakvim svojim, svojim valovima životnim koji prijeti da nas, da nas potopi, da nas, da nas uništi. E to je bio men cilj za večera. Dakle, da bare malo e, pokušamo približiti to. Dakle, šta je sloboda? kako islam razumijeva slobodu i ko to treba da definiše dobro i zlo i šta je stvarno za čovjeka dobro i zlo i šta je uopćeno šta znači dobro a šta zlo i koga definiši to ne znači braćo i sestre da mi sad treba šta treba da uradimo jel pošto ovi tamo educiraju te skupine mi treba da ih odbacimo jel nije tačno mi smo posljednji ljudi na zemlji koji trebaju da odbace takve ljude koji su oboljeli bilo od čega, bilo od čega. Naprotiv, mi smo najpreći, najpreći da im ukazujemo na dobro, da ih pozivamo u dobro, da im objašnjavamo istinu, da je prihvate kao preventivu, a ne kao lijek. Na kraju kad se desi gotovo, kad čovjek oboli, onda ga, nego preventiva je važnija, važnija hiljedu puta. Zato nam je dužnost da te mlade ljude, i stare i mlade, a omladinu posebno, da se s njima družimo, da im priđemo na najljepši način, kao istinski vjernici, ne da ih se žaljevamo, nego smatrajući ličnostima, ljudnima, sutrašnjim vrijednostima, ako Bog da u društvu, vrijednostima za društvo, da im objasnimo da to nije put, da to nije put i da na taj način neće naći svoju sreću, ni će se potvrditi kao ličnosti, ni će ispuniti svoju ulogu na zemlju. Al hajde, mani dunjalu, dunjalu će svakako proći, ali treba ljudima približiti istinu o Allahu Đelešanu, o susru sa gospodarom svjetova i vallahi, to je jedina, jedina prava stvar. I mi smo najpreći kako će ljudi koji ne vjeruju Allaha educirati ljude i objašnjavati da je to zabluda. Kad ti koji educiraju sami možda koriste lahke droge, a njima ne daju, ma nemojte, nemoj teže nego, nego lakše. Pređi na lakše. I tako dalje. Nemoj činiti zinalog sa prostitutkama nego sa drugim ženama koje nisu onaj, one prave prostitutke. Takvo je njihovo objašnjenje. Ili koristi kondom. Dakle, to, to je edukacija njihova. Ali ti čovjeku pri, priđeš kao, kao iskren čovjek, kao vjernik, kao otac njegov, kao roditelj, da mu objasniš, sigurno će te vallaha i prihvatiti. I onaj ko misli da se to ne isplati, da je to dug put, pa to je naš cilj. Taj je već dovoljno u zavodu otišao. Već je dovoljno u zavodu otišao. Dakle, budimo mi od onih, od onih koji će pozivati ljude i ustrajati, prije svega mi da ustrajemo na istini, da nas ne pokoleba nikakva druga ideja, na strana, strana istini, strana pravednosti, strana ljudskom biću, odnosno Kur'anu i sunnetu, da budemo mi od onih čiji će glas istine pobjediti glas laži. I da budemo sebe upute, upute drugim, drugim ljudima. Eto, to je ono što sam ja za večeras pripremio za vas, odnosno za nas sviju, moleći Allaha Đelešan da nas učvrsti na istini, da nam podari razboritost i istinsko razumijevanje istine Kur'ana i sunneta, da nas sačuva iskušenja koja ne možemo podnijeti, da nas sačuva ovih zala koja danas haraju u društvu, da nam oprosti grije da nas uvede u džennet. Amin.